uyu munsi tubaganirira ku bijanye n'ubutungane ku bana mu gihugu c'uburundi justice pour mineur mu gifaransa amategeko mpanabyaha y'u Burundi aratandukanya ubutungane ku bana no ku bakuze none ni kuki hari ubwo budasa ubwo butungane butunganijwe gute mu gihugu cyu c'uburundi umwana afashwa gute canke nande mu gihe ari imbere y'ubutungane uburundi bugeze ku ntambwe iyihe mu kubahiriza ako gateka k'abana niyihe ntambwe ikwiye gutegwa kugira ako gateka kubahirizwe gusumba inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Desire bukeye neza niba wubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu mu gutangura kino kiganiro tuganira na bamwe mu bana bo mu gisagara ca Bujumbura babona ko umwana atarakwiza imyaka cumi n'umunani ari ngombwa ko hafashwa n'ubifitiye ububasha imbere y'ubutungane bakemeza ko umwana nk'uwo ashobora kubazwa ibyaha aba yakoze ariko ngo ntapfungwe icyo noba nzi ku butungane kubana ni uko bashobora guhanwa bivanye n'imyaka bafise bikavana n'aho babashira kubera ubufise imyaka cumi n'umunani n'ufise imyaka cumi n'itandatu ntibahanwa kumwe hamwe rumva narinzi yuko bashobora kubagorora mugabo hariho naho numva ko bashira mu yandi masantere narigeze no kumva n'abana bajyana mu mpimba kenshi usanga abana bakora ibintu batiyumviriye rero ntiboca bafatwa ko biyumvira nk'abantu bakuze bategerezwa kubashyira ahantu kugira babahanure bigushikiye wowe ukabonora imbere y'ubutungane ku bwawe kugira ngo worohegwe nk'umwana ukiri muto ubona byokorwa gute ku bwanjye ndiri imbere y'ubutungane iyo mva hariho nk'amasantere amasantere bashobora kubajyanako umwana ukamuhanura ati yumva hirya ni bibi biki ibintu by'ingeso mbi ukabiheba imbere y'ubutungane jya mubona yuko hoba hari nk'umuntu yumva yoba ahamukorera mu myaka kugira ashobore kumufasha bakujanye imbere y'ubutungane nka wewe canke bishitse ugakora icaha ku bwawe kugira woroherwe wewe ubona byokorwa gute muje kugira noroherwe kwanza vyovana nayo makosa mbano bana nakoze nosaba rero ko bomanura naje nkikosora mu mutima nkumva nyene ko merewe neza ko zange zose ko nazihevye abana dufise ukuntu tuba twarakuze hariho abana bakura mu buryo butandukanye ugasanga hariho nk’aba mu mafamiye batoroherejwe ugaca usanga bagiye barakora ibintu batari biteguriye bivanye n'ukuntu mu mutwe bononekaye umwana arashobora gukora icyaha rimwe bigatuma n'imyaka yiwe yo twita adolescence kuko umwana afise imyaka cumi n'itanu cumi n'itandatu ari muri ya myaka twita kirundi novuga y'ubusabyi y'ubuyabaga eh, uyu mwana ntibiba bikwiye ko yohanwa nka kurya ko abantu bakuze ngo aje mu mpimba aba akeneye umuntu amwegera akaziramuhanura buke buke ego bakamuha ibihano nyine bikwiye by'umwana mu gihe yakoze icaha ubu dufate ko ari wewe wewe wakoze icaha boca bagufata gute kutegerezwa kuja imbere y'ubutungane jewe kugira agateka kanje kubahirizwe nakoze icaha kuko imyaka yo kuja mu gasho oya kandi naje nta n'uwo bikunda noneho ikintu mbona ni uko bompanura kwanza bariko baranyagiriza imbere y'ubutungane umwana nka jewe biragoye ko nokwivugira imbere y'abaryo baba bariko baca imanza ndashobora kurondera umuntu afasha umuhavoka jewe ndi imbere y'ubutungane kugira agateka kanje kubahiriza ivyo banakoze cane noba nakoze canke abariko barancira urubanza bakayumviriza bakaraba ibihuye n'amategeko kandi norondera n'umuntu abifashamo abifashamwo amanza kubera uri nk'umwana hari ibintu udashobora kubwira nk'umuntu akuza gusumba uca umenga ureruye cane mm-hmm. jewe mbere y'ubutungane ca mbere coco nosaba kubahirizwa mu kunyubahiriza kwanza abonye mpera nkarondera umushingamanza amvugira kuko iyo umuntu akiri umwana nka jewe hariho ibintu naho uba ucumva kigoye gusigurira umuntu akuze cane cane kandi abashingamanza bari bakwiye kuvugira abana bari kuba abashingamanza batahura kandi bamwe bamenyereye za manza z'abantu bakuze cane bimenyereye guharanira agateka k'abana cane cane kandi kugira ntubahirizwe nibaza yuko batomfunga bakamutera intege ni nk'imbere y'ubutungane bwa mbere gatega kange ko kubahirizwa guti gude umva hari amakosa umuntu akora ugaca usanga yashyitse atabishaka eh, nk'impanuka mu bisanzwe bishyitse jewe nkafatwa imbere y'ubutungane nuko ubwa mbere bonde hurira nkahiga umushingamanza yimenyereye apana wa mushingamanza aca imanza z'abantu bakudze umushingamanza amenyereye ibintu by'abana kabimfashamwo kuko hari n'amategeko abana ataba bazi mbese n'abantu bakuze bahiga abashingwamanza akabibafashamo umwana ngo ntashobora kumvirizwa imbere y'ubutungane atawumufashije cyane cyane mushingwamanza ahandi ho ngo biba impfagusa umushingwamanza Floribert Nitunga avuga ku izina rya Oyidebe Ishyirahamwe riharanira agateka k'abana eh, n'irindi tegeko itegeko novuga riza ryunganira iryo mpanabyaha eh, code de procedure penale ni itegeko ririmo amabwirizwa agenga ukuntu umwana kuva agikurikiranira kw'icyaha ukuntu yumvirizwa agacibwa urubanza hamanuka anashyirwa mu ngiro novuga ko hari intambwe ikomeye cyane uburundi bwamaze gutera ku byerekeye agateka k'umwana ukuntu umwana ashobora akurikiranwa n'ibyaha ukuntu ashobora kumvirizwa kugeza haciribwa n'urubanza muri sentare bagashyiraho hariho umugwi w'abacamanza babinonosoye bize mu masentare nka yose ubu ndabona ko biriko birara nubwo hari kikiri ikibazo ababyize batera babaha amamitasi ugasanga hasigaye bake cyangwa ugasanga baraheze bose mugabo barabyubahiriza yuko abana bociribwa imanza n'abacamanza babinonosoye ku vyerekeye amategeko agenga abana mu kumwiburanishwa byose ukuntu bigenzwa kugira umwana ashikeho aciribwa n'urubanza no mu bushikiranganji bw'ubutungane bagashiraho uh, igisata kijejwe ivyo serire de mineur bagashiraho Eh, ico gisata ndabona yuko hari intambwe nini yimaze guterwa nubwo hari izindi ntambwe n'ubundi twifuza yuko ziterwa mu gihe umwana ariko arakurikiranwa n'umutungane yakoze icaha ariko aracagirizwa canke yarenganijwe mbega bigenda gute arashobora kwijana wenyine imbere y'ubutungane mu mategeko y’u Burundi ingingo y'amajana abiri na mirongo ibiri na kane eh, n'ingingo y'amajana ijana na mirongo itandatu na gatatu na gatandatu agace ka gatatu muri cya gitabo nako ndababwira kigenga ukuntu imanza z'ibyaha zitohozwa Eh, zicibwa zikongera zigashirwa mu ngiro no kuburanishwa byose birimo izo ngingo zirategekanya yuko umwana adashobora kuja muri sentare ngo yiburanire wenyine atari kumwe n'umwunganizi umwunganizi rero amategeko arategekanya yuko ashobora kuba umuvyeyi wiwe umushingwa manza ni nawe novuga nti wa mbere yoshobora kumufasha bikwiye igihe atahabonetse akaba umuvyeyi canke umuntu wese afise icazi kuvyerekeye ubutungane ku bana yabinonosoye akaba yokwemerwa n'ufise iyo dosiye canke na sentare sentare uwo arashobora kumuserukira kugira bamufashe kuvuga muri sentare ni ukuvuga ko atazi kuvuga amategeko atoshobora kwivugira amategeko nubwo n'abakozi bibagora ntiyoshobora kwiserukira turavye n'imyaka yiwe kumbure none vyonona iki mu gihe bataronse ubafasha abijanye bonyene aho imbere y'ubutungane si kuronka uwumufasha gusa ahubwo no muri sentare yateza kumenya n'amateka yiwe uburenganzira afise n'ubuhe imbere ahubwo yuko anumvirizwa muri ubwo burenganzira bwabo harimwo no kugira ububaburanira igihe rero batabibamenyesheje canke bobumviriza kubera itegeko bobumviriza abana atamushinwa manza canke muri abo bose twavuze nuko bifise ingaruka ibyo byose byakozwe nambari kwa OPG canke muri parke umushikiriza amanzi ibyo yakoze ibyo byose bica biba imfa gusa ubutungane ku bana ngo buracafise agahaze kuko budashika neza mu gihugu cyose David Ninganza avugira Sojepaye ishira hamwe rihananira agateka k'abana ashimishwa ariko nuko abana bakoze ivyaha batagipfungwa bakajanwa mu bigo bijejwe kubasubiza ku murongo ubutungane bw'abana mu gihugu cy'u Burundi hari aho tumaze gutera imbere kandi ari n'ahandi hakiri agahaze kumbure dukwiye kuza ah, turongera ko ndaguha nk'akarorero ah, ni ukuvuga jisi siporo minere inyubako ya bwonyine mu bushikiranganji bujejwe eh, ubutungane ah, hariho igisata bita serire porominere urumva rero icyo gisata cyonyine ni serire iyo yiswe serire kandi ukabona ubutungane butegerezwa kuba mu gihugu cyose uca usanga bafise abakozi bake bakora muri icyo gisata kandi n'igisata mu nyubako yacu nk'uko ndakivuga ah, serire ni ukuvuga ibiri munsi y'igisata en el departamento. rero twebwe eh, kugira ngo ubwa mbere hoho justice pour pulminere ikore neza ubwo butungane bw'abana bubashikire ni uko ababatunganiriza bonyine dushatse kuvuga abacamanza abashingwamanza mbere n'abapolisi uko bihera mu gipolisi ababa barabinonosoye bakwira mu gihugu cyose aha rero mpera iyo bariko barakora ibyaha abantu batohoza ku byaha by'abana n'abapolisi abapolisi bagaca bahereza raporo aba abakirisitirara eh, abashingwa eh, abashikiriza amanza dufise abo bapolisi cyane cyane polisi de minere ahari bo babinonoseye bari bujumbura gusa kandi ubwo butungane buteza guhabwa abarundi bose ugahita usanga rero umwana ariko araronka ubwo butungane n'uwibujumbura abariko barabikora ntibabinonosoye nta n'ibyo bazi dukeneye ko ubwo butungane bw'abana bushikira abarundi bose butegerezwa kuba nka direction generale ni ukuvuga ubuyobozi bukuru bukaba bufise abakozi mu gihugu cyose hanyuma rero ngaca nsimba gatoyi hariho ubwa mbere ubutungane bujyanye n'ibyaha hakabaho n'ubutungane ubu butajanye n'ibyaha ubu butungane bujanye n'amatati yo mu buzima bwa minsi yose mereye kubwira ibyaha ni ukuvuga ko twagerageje gutera intambwe nta mwana gifunirwa mu ibohero ariko naho rero haracyari kuko abo bana bamwe bamwe bari abanyeshuri bategerezwa ko bafite inyigisho hategerezwa ko hariyo amashuri muri aya masantere rero iyo turiho turavuga hari aho bagomba guca biyumvira ku myuga mbega umwana yari mu cumi na rimwe ni byiza ko tujya kumwigisha umwuga kandi tumuzeye ko byinshi ubushikiranganji bw'ubutungane bwateza gukorana n'ubushikiranganji bw'indero ari n'iyindi nkurikizi basanze nta mbamyi bagira ubwa mbere umuntu aje mu ibohero afite ibyizigiro kurivamo kurivamo rero ni ukugira urubanza gutsinda urubanza kwera ico kirimwe mu bituma imanza zabo zishobora kudindira ubutungane bubicishije mu kigo kijeje gukarihiriza ubwenge abakozi babwo bwaratanze inyigisho ku bacamanza bajeje gukurikirana imanza z'abana Bernard Bizimana hajeje igisata cyo gukurikirana ubutungane bw'abana mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga ko amategeko mpanavyaha yagiye arahinyanyurwa mu ntumbero yo kubahiriza agateka k'abana igisata kijejwe gukurikiranira hafi ubutungane bw'abana cashizweho guhera mu bihumbi bibiri na cumi igira ahere hafi imyaka indwi ubwa mbere hoho igihugu cy'u Burundi cyateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agenga amategeko n'amateka agenga iby'abana mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda guhera icyo gihe rero igihugu cyacu Burundi cyarahinyanyuye amategeko duhereye ku itegeko rigenga igitabo mpanabyaha cyashyizweho mu bihumbi bibiri n'icyenda kirabandanya kirahinyanyura amategeko agenga igitabo kigenga ingene imanza zitohozwa ingene ziburanishwa n'ingene zicibwa ayo mategeko yose uko yubatse n'amategeko akingira abana muri rusange hamwe n'abana bakoze ibyaha ubugira kabiri ubushikiranganji bw'ubutungane bwarashizeho inzego uretse iki gisata kiri mu bushikiranganji bw'ubutungane harashyizweho ibindi bisata mu maparake atandukanye y'igihugu mu maparike akurira amaparike y'igihugu muri za sentare z'igihugu zitandukanye no muri za sentare zisubiramo imanza ibyo bisata byashyizweho kugira ngo bikoremwo abacamanza bajejwe gukurikiranira hafi imanza z'abantu ibyo bisata bimaze gushyirwaho umushikiranganji w'ubutungane yarashyizeho abacamanza babikoreramo ni ukuvuga bajejwe gukora amadosiye y'abana kugira ngo ibyo bishoboke ubushikiranganje bw'ubutungane bubicishije mu kigo kijejwe gukarihiriza ubwenge abakozi b'umushikiranganji bwaratunganije inyigisho kugira ngo dusigurire abacamanza n'abashikiriza amanza ukugene ibyo bibazo by'abana bakoze amakosa byoshobora gukurikiranwa neza hakurikijwe amategeko yubatse ku buryo akingira agateka ku mwana ikigira gatatu ibijanye n'ukugene abana bakoze amakosa bago kugororwa ndiko ndavuga kugororwa kubera yuko mu ntumbero dufise nuko abana bataja mu mvuto ngo bahanwe bahereyo ata kintu turiko turabafasha dukeneye yuko abana tubagorora kugira ngo baze bave aho bari barashoboye kwikosora kugira ngo ntibabandanye bakora amakosa bagize ubwa mbere kuvuga rero muri ibyo bigo turafite abakozi bajeje gukurikirana ku munsi ku munsi abo bana kugira ngo bahejeje igihano baciriwe n'ubutungane bashobore gutaha muhira barikosoye baragororotse kiganiro nkingira kuri radiyo y'isanganiro tukaba turi ko tubaganirira ku bijyanye n'ubutungane ku bana mu gihugu cy'u Burundi justice pour mineur mu gifaransa na cyane cyane ko amategeko mpanabyaha y'u Burundi atandukanye ubutungane ku bana n'ubutungane ku bakuze ndakunda radiyo ubushikiranganje bw'ubutungane ngo burakwiye gutegekanya amafaranga akwiye kugira igisata kijeje ubutungane ku bana gitera imbere kumva ntabwo biriko biratera bija uwo mwana bwa mbere yarakomeretse akeneye umubaza kumuguma iruhande kumusigurira kandi ko atari kumwanka ko inyuma y'ibyo ubuzima buzobandanya Abo rero mu bushikiranganji ah, bw'ubutungane ntabahari baza kwikora ku bari mu mashyirahamwe aya dusanzwe dukorana ba twebwe n'ayandi hariho ibikomeye inyigisho zihambaye si zo guhabwa abashingwamanza si zo guhabwa abacamanza amanza n'aba bajejwe gucungera amabohero hanyuma rero ngaca nza ku kintu cyane cyane cyo kubasubiza mu buzima mbega none eh, asubiye mu buzima gute yari umunyeshuri ari umunyeshuri twategerezwa kuba duvuze politiki nziza ya reintegrasiyo sosiyale gusubizwa mu buzima bwa minsi yose nibyo hari amashyirahamwe agaragaza kubikora ariko bisaba uburyo bwinshi gushika uno munsi aracari ukwitanga kw'amashyirahamwe ariko rero byateza kugirwa na leta kuko abana b'igihugu leta nayo muri rwa bijeteri muri ariya mafaranga igihugu kivuga kiti uyu mwaka yani yazokora ubushikiranganji bw'ubutungane burakwiye kubishiramwo abana bubahirizwa n'ababyeyi bubahirizwa n'amategeko bubahirizwa kandi n'abajejwe gushira mu ngiro aya mategeko ubushikiranganje ki naco bwokora nuko bwotanga akazi kuri bamwe bita abasista ni ukuvuga ngo bajanye n'iyi nyifato kugira bazoze barafasha abajya abana ndiko ndavuga ubushikiranganje bw'ubutungane kandi muri aya masantere twavuze hanyuma ubushikiranganji bw'indero bugashyirayo amashuri kugira abana ntibahagarikire ajya hanyuma serire eh, poromineri ni igisata kijejwe ubutungane bw'abana kiri mu bushikiranganji bw'ubutungane dusabye ko coba kinini iciyaguye kuko gikora mu gihugu cose naho nyene bukaba bugenda ubuyobozi bukuru nka direction general muri ico gihe naho nyene muri rya tegeko ritanga amafaranga rega niyo duca tubisomera bica bituma baronka uburyo bukwiye abakozi bakwiye bagaca bakora bisanzuye kandi uwo wese abirukiye bakamufasha leta ngo irakwiye kwitaho gutegura amategeko yotuma abana bari mu minwe y'ubutungane bitabwaho cyane umushingwamanza Floribert Nitunga avuga ku izina rya Oyidebe ishyirahamwe rihanira agateka k'abana abona cyane cyane ko ababa bari mu bigo bijeje kubasubiza ku murongo botegurirwa inyigisho zikwiye zotuma bagira akamaro muri kazoza burya rero ubutungane ku bana kugira bishobore gutera bije imbere ubwa mbere hari impamvu nyinshi zo kugira umwana akora ivyaha yagirizwa ivyaha ubwa mbere nk'ubu mu gihugu kirimwo intambara intambara umwana si wayitera abana rero barashobora guhakora n'amabi y'intambara ugasanga barabaye barakoze ibyaha ubukene bukinjira mu miryango mbere igihugu kikabamwa amahoro indero y'abana ikitabwaho n'ababyeyi n'abandi batandukanye hohinduka ibintu byinshi bihereye kuri leta nyine hakaba gusubiramo kuraba politiki y'igihugu cyane cyane karaba y'indero mu mashuri aciye ubwenge mu kindi kintu azi umwuga kanaka nta gisata kiriho kibafata ngo kibigishe basi n'imico y'ikirundi bibigisha iby'indero y'ikirundi igihe rero igihugu coshiraho n'amategeko n'inzego zijejwe kubikurikirana agateka ku mwana kotera imbere igisata kijeje ubutungane bw'abana ngo kigiye kubandanya kwitaho inyigisho ku bakora mu butungane bw'abana Bernard Bizimana hajeje ico gisata mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga ko bariko baragerageza kurondera abizi iby’inyifato begukira ubushikiranganji. bakurikirana abana nk'abo ubu ngo bakorana n'abo mu mashyirahamwe hamwe n'abo mu bushikiranganji bw'agateka ka zina muntu ubutungane bw'abana ni ubutungane busaba gushyira hamwe ingubu kugira ngo bugende neza ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko mu gihe umwana ariko arakurikiranwa n'ubutungane ego nibyo haba hariho umucamanza umushikirizamanza inyamiramubi ashaka kuko niho amadosiye yabo ahera ariko uretse ibyo bisata bijyanye n'ubutungane hariho umushingwamanza tegerezwa kumufasha kuva urubanza rutanguye gushika ruhere hariho abo bize iby'inyifato abo twita les assistants sociaux nabo nyene baba bahari kugira ngo bakurikirane umwana kuva umunsi afashwe gushika azosohoke ibohero abo rero mu bushikiranganji bw'ubutungane nibyo ntabo dufise mugabo turakorana n'ubundi bushikiranganji n'ayandi mashyirahamwe ni ukuvuga ubushikiranganji bujejwe agateka na muntu burafise abo bantu ku ntara no ku makomine hariho nabo mu mashyirahamwe nka za terre des zone nabo nyene turabikora ko ku buryo atamwana n'umwe ashobora kuburana adafise umushingwamanza mu bigo nko mu rumonge turiko turakorana n'ishyirahamwe fondation stam bariko bariga imyuga itandukanye kugira ngo nibasohoka baze bagire icyo bimariye n'ico bamariye igihugu cabibarutse ishyirahamwe kandi terre des hommes naryo nyene riradufasha kugira ngo abo bana bakiri mu bigo reka mbere n'ababisohotsemwo babafashe kwiga imyuga itandukanye hariho ikigo cyo mu giheta bacamwo bakiga tukabafasha ishyirahamwe televiziyo muri rikabafasha ikigo cy'abafurera cyo mu giheta rikabafasha bakiga imyuga itandukanye kandi basohotse barabaha n'ibikoresho bazokoresha bashyitse mu miryango yabo ubu rero iyo turiko turakurikirana abasohotse barize iyo myuga bararonse ibyo bikoresho dusanga n'ukuri ari ibintu bibafitiye akamaro cyane ku buryo dusanga abasubira gukora ibyaha ari munsi ya rimwe ku ijana turabye ubutungane bw'abana aho bwatanguriye mu gihugu cyacu Burundi turabona yuko tugeze ku ntambwe ishimishije ugereranije n'ibindi bihugu byo muri afurika igikwiye eh, gukorwa cyane cyane ni uko tubandanya inyigisho abo bantu bose bakora mu gisate cy'ubutungane bw'abana bakabandanya bigishwa kugira ngo babandanye bakarihirizwa ubwenge icyo ni kimwe kigira kabiri cyokorwa ni uko ubushikiranganje bw'ubutungane turiko turagerageza ibishoboka byose kugira ngo turonke abo bize iby'inyifato cyo twokwita les assistants sociaux bakukira ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo turabe yuko icyo kibazo c'ukuzera inze mu bundi bushikiranganje yani mashirahamwe cova mu nzira muri ico gihe turizera yuko ubutungane bw'abana butera imbere cane kurusha aho bugeze uyu munsi ni hano ikiganiro nkingira cuno munsi giciye kigarukira tukaba twariko tubaganirira ku bijanye n'ubutungane ku bana mu gihugu c'u Burundi justice pour mineur mu gifaransa na cane cane ko amategeko mpanavyaha y'u Burundi atandukanye ubutungane ku bana no ku bakuze aho bitegekanijwe ko hatamwana aje imbere y'ubutungane atari kumwe n'umufasha na cane cane umushingwamanza akaba kandi adashobora kuja mu ibohero ahubwo ajanwa mu bigo bijejwe gukurikirana abana baba bakoze ibyaha murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro murakoze namwe mwagize ico muterera ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na Alain Desire neza tuzosubira mu kiganiro nk'iki murakoze cyari kiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire